บุ๊กทูแปดสิบห้าคำถาม อดีตการหนึ่ง pitati ชลสต์ยดันคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วโคลิโกสเต p o p ิลิ คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว Koliko ste radili? คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Koliko ste pisali? คุณนอนหลับสบายไหม Kako ste spavali? คุณสอบผ่านได้อย่างไร Kako ste položili ispit? คุณหาทางพบได้อย่างไร Kako ste pronašli put? คุณพูดกับใครมา S kime ste razgovarali? คุณนัดกับใครมา S kime ste dogovorili sastanak? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา S kime ste slavili rođendan? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Gde ste bili? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Gde ste stanovali? คุณเคยทำงานที่ไหนมา Gde ste radili? คุณแนะนำอะไรไปแล้ว Šta ste preporučili? คุณทานอะไรมา Šta ste jeli? คุณได้พบอะไรมา Šta ste saznali? คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน Koliko ste brzo vozili?